golle simari sappo e jeetati caggal ɗum pol ummi aten fay korent o fottiɗon e yahudu goto biteeɗo akilas jibinaaɗo e nder diwan pont ɓooyani ko on ummi itali kañum e jom suudu mum biteeɗo prisila sabo clod yamerini yo yahudu en fof jaltu rome pol yahi yiyoyde o woni galle maɓɓe ombo gollodo e maɓɓe sabu ko o peewnoowo tillisaaji no maɓɓini ñalaama fooftere fof pool waratnoo ko e yeewtude e ndeer batirɗe hee ina etoo heɓde hakkillaaji yahuuda en ɓe e gerek en ɓe fof ndeen silas e timote ngummiima macédoine njettiima korent pool waɗti hakkille mum fof e waajaade ina seettanoo yahuuda en ɓe almasihu oo ko yeesu kono nde tawnoo yahuuda en ina celinoomo kadi ina jennatnoomo o fiɗɗe mumen cumci makko o wi ɗumen ma buur mon fiitu on ɓooro juuɗam ɓooro koyɗam caggal hannde mami huccutaɓe gona yahuude en ɓe ko ɗum woni o ummi ɗon o fayito gorko gooto dewowo allah biyeteɗo titiyus yustus mo galle mum takki batirde nde crispus gardiɗo batirde o kañum e galle mum fof gonɗini jomiraɗo o hewɓe e korentanaɓe heɗotonoɓe pool ɓeene gonɗini baptisa waɗi jama gooto jomiraaɗo o wii pol e jiiɗe woto hul woto deƴƴu haal sabu min gondumi ko e ma te hay gooto fawata e ma junngo ngam waddemo ko muusma sabu nde saare ina waɗi yimɓe heewɓe ɓe njeeyimi pol waɗde maɓɓe ɗon hitaande e feccere ina jannginaɓe konngol allah ngol nden galiyon woni gorneer akayi yahuuda en ɓe ɓamdi njani e pol nawi ɗum ñawirde goni e wiide oɗo woni koye wutude yimɓe ɓe yo ndewir allah no jiidira he sariya o ni pool yeehi ha wi ina ŋabta huno ko hawri e galiyoñ wi yahuda en ɓe onon yahuda en sinno tawino ko toñangge walla golle bonɗe mami muño mi heɗo on kono tawde woni ko jewte patuɗe e kelme e inɗe kañum en e sarya mon ɗum ko haaju mon min mi jaɓata ñaawde geɗe baaɗe noon o yaltini ɓe ñaawirde nde nden kamɓe fof ɓe jaggi sosten gardiiɗo batirde o ɓe nguyni e fiidi ɗum e damal ñaawirde he kono galiyon ƴeewaani ɓine pool heddi ɗoon balɗe jonɗi caggal ɗum seerti e banndiraaɓe ɓe joli e laana faydi siri kañum e pirsila e akalis hade makko joldi tawi o fembima senkere gati o huninoma e yeeso allah ɓe jetti efes pol woppiɗon pirsila e akilas kañum naati e nder batirɗe he woni e yewtidde e yahuda en ɓe ɓe ñaagimo yo o wonɗon haa juuto kono o jaɓani nde o sertate maɓɓe nde o wi'i mami artu e mon so allah jaɓi o joli e lan salan efes o jofoyi e sesare o yori yerusalem ngam salminde dental din ngal caggal ɗum o yortoyi antiyok caggal nde o waɗi to on saha o yawti o sowri diwana galasi emo firisi omo sellini yaha ɓernde kala almod yahudu goto biyeteɗo apolos jibinaɗo alexandri ari efes ko gorko belɗo haala ganduɗo bindi ɗi no feewi jannguɗo laawol joomiraaɗo ngol o woni e waajiraade hinni kadi omo janngena ko selli ko fayti e yeeso kono o annda so wona baptisgol yaayagol o woni e haaldude cuusal e nder batirɓe hee nden pirsila e akilas keɗiimomo ɓe nawimo ɓe pirnimo laawol allah ngol no ɓuri sellirde nden apollos yiɗii taccude fayde akayi banndiraaɓe ɓe mballiti ɗum heen mbinde almuɓe ɓe yo njaɓɓa ɗum no moƴƴi nden o yettiima toon o nafii goongɗonirnooɓe moƴƴere allah ɓe no feewi ngati o liɓi yahuude en ɓe jumu laaɓngu e hakkunde yimɓe o hollirbindi ɗi ko yeesu woni almasihu o